atividade, fiote. Aí, meu apelido tá agora é bandido, tá ligado? Que que pega, Zé? É a gangue, só. Tá tudo monitorado. Cê é doido, pega tá vivo. Hoje é, hoje é dia de plantão. Vou ficar na contenção de PT na mão, de PT na mão. Gostam do pentão, eu gosto do corpo delas, vou dar condição, vou dar, vou dar condição. Se o bucetão der desce o bucetão no chão, bucetão no chão, o bucetão no chão. Oi, desce o bucetão no chão, bucetão no chão, o bucetão no chão do bonde são tudo envolvida As meninas aqui do baile são tudo, tão tudo envolvida A elas quer dar pra nós Porque nós trafica A elas quer dar pra nós Porque nós trafica A elas quer dar pra nós Porque nós trafica A elas quer dar pra nós Porque, porque nós trafica BH que tá na ronda A buceta delas pisca LN tá na ronda A buceta delas pisca A ela quer dar pra nós nós, porque, porque nós trafica, a elas querem dar pra nós, é porque nós trafica, porque nós trafica, porque nós trafica. E eu gosto do corpo delas, vou da condição, desce o bucetão, oi, desce o bucetão no chão, bucetão no chão, o bucetão no chão, o bucetão doida se o bucetão no chão, o bucetão no chão, o bucetão no chão. Elas quer o DLN, que é o pai do malote, que é o é DJ PH da Serra, tá ligado, né? Ah, quer é o MC Vaguinho, é o pai do malote, desce rebolando no bico do meu revólver, ah, sobe rebolando, rebolando, aí piranha, movimento é suave, é tranquilo, tá? Tá rebolando tá no bico do meu revólver. Sobe tá rebolando, rebolando, As piranha do subaco, essas sim são pela onde. As piranha do cabaco, essas sim são pela onde. As piranha do serrão, essas sim são pela onde. Pela onde, desce, pela onde, desce rebolando no bico do meu revólver, no bico do meu revólver, no bico do meu revólver.